alaihi wasallam inayoonyesha upole wa mtume sallallahu alaihi wasallam maana ili jambo lilikuwa akilifanyia kazi wa mwenye kutaamali sira ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atapata imejaa mifano ya upole na kuwaonea watu huruma na tabia nzuri na adabu zilizokamilika bali mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni qudwa ni mfano mzuri kwa watu kiasi cha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kutuambia laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika nyinyi waumini munao mfano mwema kwa mtume wa Allah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir kwa anayemtarajia Allah na siku ya mwisho قال ومن يطالع سيرته العطرة يجد عجبا في تمثله صلى الله عليه وسلم بصفة الرفق في تعاملاته في شؤونه كلها نانا يسوما نكبت يسير يمتوم صلى الله عليه وسلم نزوري أتونا من بيا جاب نمنا جاني صلى الله عليه وسلم أليف قنبيك نصفة يوبوله katika kuamiliana na watu katika mambo yake yote قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم وكو رحمة ذاك الله سبحانه وتعالى mtume sallallahu alaihi wasallam akawa mlaini kwa masahaba wake sahali mlaini kabisa ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك na lau kama ungelikuwa msusuavu mwenye moyo mgumu basi hao walioko karibu yako katika masahaba wangekukimbia wasingeweza kukaa na wewe lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake akamjaalia mtume wake sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mlaini sana kwa masahaba wake ولقد كان يأتيه الرجل وليس أحد على وجه الأرض أبغض إليه منه na alikuwa akimjia mtu mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna mtu katika hii ardhi anayemchukia kama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akizungumzwa vibaya sana na kufaru bali akipagazwa na majina mabaya mengi sahir majnun kadha na hawa watu ambao hawamjui walikuwa wakisikia habari hizo kwa wakibeba chuki dhidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kukutana naye kwa aja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa hakuna mtu anayemchukia kama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amebeba zile chuki فما أن يراه ويرى رفقه وتعامله أكموانة تمتوم صلى الله عليه وسلم نوبولي لكواناه كتككو عملين نواتو إلا ويتحول من ساعته وليس أحد على وجه الأرض أحب إليه منه ما رتوب لك إكاوا هكونا متو هي أرضي أبندز زايدك وكيه كمنان كما متو محمد صلى الله عليه وسلم kwa muamala wake mzuri wa upole na uzuri alikuwa nao namna anavyoamiliana na masahaba wake kwa upole na uzuri hubadilika ghafla وتأمل في هذا قصة إسلام ثمامة بن أثالي سيد أهل اليمامة رضي الله عنه أبو زنغتيه كيس شهو صحابة ثمامة ابن أثال ambaye alikuwa ni bwana bali ni mfano wa mfalme wa watu wa Yamama عندما جيء به وربط في سارية من سوار المسجد siku moja masahaba katika doria zao wakiwa katika mji nje ya mji wa Madina wazunguka wakampata bwana mmoja msafiri hawamjui wakamkamata hawajui nani walivyomkamata yule bwana wakamleta kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wakamfunga katika nguzo miongoni mwa nguzo za msikiti wa Madina msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam wakamfunga wakamweka pale sababu alikuwa si muislamu haja silimu na walikuwa wakimshuku kwa wakamshika wakamwika Mtume llah alaihi wasallam alipomuona kwa mbali akawaita wale akamwambia mwajua mmemshika nani sema hatujui nani kawambia huyu ndiye bwana mkubwa mfalme wa watu wa Yamama ni kama mmemshika rais wa nchi fulani na hamjui mkamata mkamweka mahali sasa asema mwekeni vizuri kabisa mfanyieni wema Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yuona mbali huyu akisilimu huyu wale watu wote walioko nyuma yake atafanya nini watamfuata kwa akamwambia mfanyieni wema mpeni chakula kizuri zungumzani naye vizuri alikuwa yuona mbali sana alayhi salatu wassalam ikawa mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa huyu bwana amefungwa katika nguzo miongoni mwa nguzo za msikitini fakana alayhi salatu wassalam yamurru alayhi wa yatakallamu ma'ahu birifqin mtume sallallahu alayhi wasallam akawa yopita siku tatu akimuuliza thumama radhiyallahu anhu kabla ya kusilimu wasemaje ewe thumama kawa kuna maneno yaendelea baina yake na mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ukiniwachilia huru basi umemwachilia huru mwenye kujua kuwashukuru watu na ukiniua utakuwa waniua kwa sababu mimi nastahiki kuwawa na damu nimeua baadhi ya watu wako chochote utakachokifanya kwangu mimi ni sawa mtume sallallahu alaihi wasallam apita enda zake amwache tu kumbe yule bwana yuwamsoma mtume sallallahu alaihi wasallam na muamala wake na masahaba wake namna anavyoamiliana na watu vizuri ataka aone pale huko pale siku tatu siku ya tatu akasema atliqu thumama haja silimu akamwambia mfungueni mwachilieni huru akamwambia thumama nenda uko huru nenda tumama akaenda sehemu akaoga akamaliza akarudi akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annaka rasulullah akasilimu radiyallahu anhu qala ويحادثه ويتكلم معه برفق إلى أن أعلم أعلن إسلامه عليه رضي الله عنه ثم قال بعد يكسليم وكسيم يا محمد والله ما كان على وجه أو على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك هكونا سورة يمتك تكهي أرض لكون كي تشكي كما سورة يكون فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي leo umekuwa uso wako ndio uso unaopendeza zaidi kwangu mimi kuliko uso wa mtu yoyote katika hii ardhi والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي na hakuna dini iliyokuwa nikiichukia kama dini yako lakini leo imekuwa dini yako yapendeza zaidi kwangu mimi kuliko dini yoyote nyingine wallahi ma kana min baladin abghadha ilayya min baladik wallahi hakuna sehemu niliyokuwa nikiichukia kama hii sehemu yako unaoishi فأصبح بلدك أحب البلاد إلي يكوا له hii nchi yako na sehemu yako yapendeza zaidi kwangu mimi bimaana hata kuliko kwa alikotoka na kisa chake maarufu rawi Imam Ahmad akamwomba ruhusa mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa alikuwa yuelekea umra mtume sallallahu alaihi wasallam akamuelekeza na akamfundisha tauhid na namna ya kufanya umra katika hali ya kuwa muislamu akaenda maarufu alqissa tuliyokieleza hapo kirefu katika sira akawa katika alkaaba akiswali maquraish wakaja vijana wadogo wakamzuia wao haoni yule mtu hata habari na wao hana swali amaliza wakamzuia wewe kama nani waje kuswali kama wafuasi wa nani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wale wakubwa zao walipowaona wamtikisa wale vijana wakamwambia nyinyi hamujui mwazungumza na nani huyu jamaa mkimgusa vibaya akiwaambia watu wake hata tembe ya ngano haitatoka ya mama kuja mtakufa na ndani makuraishi mtakufa na ndani mtakufa hapa na njani akamwambia na kweli wallahi tembe moja ya ngano kutoka kule haitafika hapa mpaka ruhusa ya nani ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamaa wakapigwa na njaa mpaka makureisho wakamwandikia barua mtume sallallahu alaihi wasallam twakuomba kwa ajili ya ule ujamaa tuliokuwa nao we ni mtu wetu bwana we ni jamaa yetu bwana twakuomba mwambie huyu bwana akubali kufanya biashara na sisi angalau tule hiyo ngano kama watu wa Mombasa wakoseshe mtele watu wa Mombasa wakusema hakuna mtele hauji hata akija kiongozi gani anasema na shida gani jamani mtele baba itakuwa mtele baba mtele sawali jamaa ngano hakuna ngano kula wapi mkate hakuna mtume sallallahu alaihi wasallam pia akawaonea huruma akamwambia thumama wapi fanya nao biashara na kufuru walikuwa nao na shirki walikuwa nao na vita walivyompiga mtume sallallahu alaihi wasallam lakini binadamu na wakati huo kuna vita baina yao na mtume sallallahu alaihi wasallam akawaruhusu المهم kwa kifupi tu kisa cha Thumama radhiyallahu anhu wa ardhah فتحول رضي الله عنه وليس شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أرض أحب إليه من أرضه صلى الله عليه الصلاة والسلام وهو يبانا كجيوكا هكونا متو لكوا كم بند زيدي كما متو صلى الله عليه وسلم نهكونا أرضي لي بند كما أرضي متو محمد صلى الله عليه وسلم هون فن موجة من جينة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد أنس رضي الله عنه سيما tulikuwa tumekaa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam mara akaja bwana mmoja bedui na mabedui walikuwa hawajui sheria mbali na kutojua sheria na kwao kule wanapoishi waishi maisha ya ajabu nafikiri ambaye ashakwenda mashambani anielewa ninachokizungumza sasa nyinyi muona hawa watu wa kwenu hawa mashambani hawa kwetu hawa wana afadhali kidogo kidogo enda mijini mijini wakirudi ah, wale wa kule arabuni ukaa huko kwenye jangwa huko aishi na ngamia tu hajui chochote kuhusu tabia za watu watakanaoishi vipi akhlaq na nini hajui chochote wala hajui dini yake na mpaka aliweza kumuuliza wewe wamjua mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema najua ashhadu an la ilaha illallah ashhadu muhammadar rasul simjui Muhammad ni nani nani wallahi alazim kuna mmoja amerekodi amerekodi clip hivi mashambani huko Misri tena Misri awauliza wale watu kule mashambani waarabu hawamjui mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nani hawamjui sasa nyinyi mwaswali mwasema nasema tuinama tukiinuka hivi tuinama tujue tawasoma ni suratul fatiha mtu ajue sasa atakao tasawwar mtu kama huyo mfano na huyo aishi katika asri hii fikiria yule ambaye aliishi wakati wa jahilia aliishi jahiliya jahilia kule hasa ametumilizwa mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja Madina akasilimu ajua nini kuhusu Uislamu ajui chochote so yule bwana akasikia haja amebanwa akaenda pembeni pale kukojoa sababu so, msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam haukuwa hivi kama makapeti mtu anaweza kushtuka ah, kwenye carpet ah, ah. si basi mzuka hivyo yani kungelikuwa na carpet akojoa juu ya carpet ah, ah. so, msikiti wa mtume sallallahu ni ardhi kwa na wao jambo la kawaida yani kuwa mtu ah sitakwenda kando pale utakidhi haja yako basi tarudi yule bwana akaenda kando pale hajui kama makosa akaanza kukojoa pale eh masahaba wakigundua jamaa eh huyu akojoa bwana na wao wajua kuwa hili nkosa ndani ya msikiti basi kwa hiyo huyu bwana akakojoa pale فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه masahaba wakaanza hey, hey, kama kusema hey, hey, hey, vipi msikiti huu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه متوم صلى الله عليه وسلم akamwambia masahaba ah ah mwacheni mwacheni mwacheni tulieni yule bwana akaendelea kukojoa wewe mpaka akamaliza mkojo wake maliza fatarakuhu hatta bali wakamwacha mpaka akakujua akamaliza mkujua thumma inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu kisha baada ya kukiri haja yake mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia njoo njoo njoo akaja faqala lahu akamwambia tena kwa upole sana inna hadhihi almasajid la tasluhu li shay'in min hadha albawl hii misikiti si sawa watu kukojoa si sawa si katika adabu za msikiti wala alqadhari wala si sawa kuweka uchafu ndani ya msikiti inma hiya lidhikri llahi azza wa jalla wassalati wa qiraati hapa msikitini watu wamtaja Allah watu waswali watu wasoma Qurani au kama au kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam au kama alivyomweleza mtume sallallahu alaihi wasallam qala فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamrisha mmoja katika masahaba akaja na ndoo ya maji akamwaga yale maji juu ya nini juu ya ule mkojo sasa hapa angalia tumpata faida ngapi faida ya kwanza ni ya kimatibabu sasa mtu akianza kukojoa kuukata ule mkojo waweza kumsababisha nini madhara yule angedhurika na wewe ngoja tu ende unkabwa we na mkojo ukatafuta mali njiani hivi kando mkakojesha wewe kijana eh hapo hapo simama wasikia maumivu kule ndani na sasa unayabakisha ujui utowe ujui usitowe unaona hii si hatari hatari kwa afya ya mtu maanake yule mkojo ni hatari kubakia ndani ya mwili na wewe si ati yale unzuri tayari ushaanza kutoa sasa wazuia nini kwa hapa tukapata faida kuwa si sawa mtu akikojoa vile kumkatiza mwache malize italeta madhara kisha jambo lingine la faida lau kama wangelimrukia yule bwana wakaanza kumshuku pengine aendelee kukojoa ule mkojo ungefanya nini ungesambazika msikitini kila mahali kwa mtu msema ah afadhali hiyo nusu shari kuliko kwenda kutafuta shari kamili si mpale tu paacheni pale pale tu iwe yajulikana nisema angalia hikma ya mtume sallallahu alaihi wasallam kisha faida nyingine masahaba wakapata kumbe ikitokea kama hivi ni uchukue ndoo ya maji umwage tu pale mahali wakapata faida ya kifiki pia hapo namna ya kusafisha najisi ya mkojo kwa angalia ikamwagwa ndoo tu ikawa ishaisha ile najisi faida nzuri wampata na yatosheleza ile hikma aliyotumia mtume sallallahu alaihi wasallam na upole aliotumia mtume sallallahu alaihi wasallam kumsomesha huyu sahaba na kisa kama hiki apokea Abu Huraira رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل أعرابي المسجد الإنجية لبدوي بالمسكتيني ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس نمتوم صلى الله عليه وسلم أمكا فقال اللهم اغفر لي ولمحمد يعني بعد هذه التكير سبوا لي ونولي وقولي ومتوم صلى الله عليه وسلم كومتوم صلى الله عليه وسلم أم وانبيا كوزوري ولي القوة كومبيجي يعني كوم صحابه كوم كتازه yule bwana akaingia akamwangalia mtume sallallahu alaihi wasallam ameathirika na ule upole wake akasema Allahumma ighfirli wa li Muhammad ewe Allah nisamee mimi na Muhammad peke yetu wala taghfir li ahadin ma'ana au wengine wote usiwasamea sisi wawili tu wa li muhammad bas wala taghfir li تغفر لأحدا li لأحد معنا wala usimsamee yoyote mwingine pamoja na sisi sisi tu wawili fadhahika rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume sallam akacheka sana wallahi akufanya hivi ni kwa sababu hajui bwana alikuwa hajui lakini ameathirika na akhlaq za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameathirika sana mpaka ikamfanya sema hivi Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia waqala laqad ihtadharta wasi'an wewe wataka kumfunga yule ambaye rehema zake ni kunjufu rehema kunjufu zake wataka kumfunga kwa watu wawili peke yake thumma walla kisha yule bwana akaenda zake hata idha kana fi nahiyati almasjid fashajja yabulu taja hapa hapa kisa kile akaenda pale akafanya nini aka ile story ya kile kisa cha kukidhi ile haja yake فقال الأعرابي بعد أن فقه yule bwana baada ya kufahamu dini akikaishi pale akasoma alipofahamu dini baadaye akasema faqama ilayya biabi wa ummi angalia amuelezea nani mtume sallallahu alaihi wasallam asema akanisimamia mtume sallallahu alaihi wasallam niko tayari kumtoa baba yangu na mama yangu kwa ajili yake falam yuannib walam yasub hakuntolea maneno hakunitusi mimi faqala akaniambia inna hadha almasjida la yubalu fihi hii misikiti watu bwana hawakojoi ndani yake إنما بني لذكر الله وللصلاة مسكتي ما ينجي وكتاج الله نوتك صالي ثم أمر بسجل من ماء كيشا كامر شندو يا ماجل فأفرغ على بوله إلى ندوي كمواغو كن يدم كوجا رواه ابن ماجه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به لبانا alivyokidhi ile haja yake jamaa wakasimama wataka kumpiga sahaba walikuwa pale wataka kumpiga ah ana adabu ndani ya msikiti bwana faqala lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'uhu mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia mwacheni wa ahriqu ala baulihi dhanuban mimma kisha mwageni katika mkojo yake ile ndoo ya maji au sajila mimma yani sajil na dalu hivyo hivyo kile chombo kinachotumika eh cha maji kuwajimu fa inna bu'ithtum muyassirin nyinyi mmetumilizwa mfanyie watu usahali wala tubathu mu'assirin wala hamkutumilizwa mfanyie watu uzito wa qawluhu da'uhu ay utrukuhu yukmilu bawlahu fi mawdhihi mwacheni amalize mkojo wake hapo hapo li'annahu law quti'a alayhi bawluhu latadarrara sababu lau kama angekatizwa mkojo wake angedhurika ولو أقاموه في أثنائه لتنجست ثيابه, ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد نلو كما wangemsimamisha pale pale haya haya nyanyuka ondoka hapo yale mikojo yangeingia kwenye nguo yake mikojo yangenajisisha mwili wake na sehemu nyingi katika msikiti ile mikojo ingesambaa ikabakia pale pale kasafishwa وعن عائشة رضي الله عنها mfano mwingine wa upole wa mtume sallallahu alaihi وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد هذا كنا فايدة kubwa sana كدعوة تومي صلى الله عليه وسلم katika vita vya Uhud waliuawa sabini katika masahaba wake na yeye akavunjwa meno akapasuliwa katika uso wake na mengi na mengi yaliyowapata katika vita vya Uhud Aisha radhiallahu anha akiona kuwa hili tukio ndio litakuwa limemuumiza zaidi nani mtume sallallahu alaihi wasallam amuuliza ya Rasulullah kuna siku nzito zaidi kuliko hii ya Uhud imekupitia wewe ilikuwa tutarajia mtu aseme vita vya Badr sio ama azungumzie vita vyovyote vile labda pengine kumetokea tabu na nini sio فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد لقيت من قومك kuna mengi sana yamenikuta kutoka kwa watu wako nilivyokuwa nikiwalingania nimeudhiwa sana mtume sallallahu alaihi wasallam ameudhiwa sana sana na ndio wakati mwingine ukipata udhia katika da'wa wapata faraja ukisoma sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam pata utulivu sana sababu yale aliyompata ni makubwa mno wakana ashadda ma laqitu minhum yawm al-aqaba na kubwa kabisa katika yale niliyokumbana nao lile kubwa kabisa tazama si hii imeshinda Uhud ni ile siku niliyokwenda Taif Taif kuna kitu gani akwenda vitani Taif amekwenda Taif idh aradtu nafsi ala ibn abdi yalil ibn abdi kulal falam yujibni ila ma aradtu huyo alikuwa ni mkubwa wa kabila kule Taif mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda kwao akamwambia nihamini mimi ili niweze kufikisha ujumbe wa Mola wangu akaomba himaya yao kuwa muhifadhi na wasimame na yeye ili afanye da'wa hao wakamkataa hawakutosheleka na kumkataa wakamsaditishia mtume sallallahu alaihi wasallam masafihi katika wao na watoto wakawa wampiga mawe mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna kitu kinachoumiza moyo wa mlinganizi wa haki kama watu kuikataa haki sababu yeye ajua hii ni haki kwa hili likawa zito kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko kupigwa kwa mapanga kuliko masahaba wake kuuawa kwa kule hawa watu kuikataa ile haki na kuifanyia istihza akawa mtume sallallahu alaihi wasallam atembea enda zake pia hawakutosheka kuwa wamemkataa wampiga kwa mawe damu zamdondoka za mtume sallallahu alaihi wasallam apigwa bana huko yenda zake alaihi salatu wassalam qala fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi nikaondoka nikiwa na dhiki sana huyo anaelekea zangu arudi zake maka akiwa na dhiki mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kile alichofanywa na watu wa Taif falam astafiq illa biqarni thaalib wakati mwingine mtu aweza kuwa na dhiki atembea hata ajui kule aliko, aliko wapi atembea tu yani wewe waweza kupatwa na dhiki hapa ukatoka hapa msikitini watembea ushavuka bridge ah mimi navuka bridge kwa ile dhiki ambayo unao ndani ya moyo hata uone kule unakoenda basi mtume sana wasema mara najikuta niko katika sehemu nyingine kama qarna thaali farafa'tu ra'si kanyanyua kichwa changu juu faidha ana bisahabatin qad adallatni mara naona kiwingu kimenifunika fanadhartu faidha fiha jibrilu nikitizama kwenye kile kiwingu yuko jibril fanadani akaniita jibril faqala inna allah azza wa jalla qad sami'a qawla qaumika lak Allah amesikia jawabu la watu wako juu yako wewe bimaana wamekukataa wama raddu alayka na kile walichokurudishia kwa maneno ya kebehi na madharaa waliokupa وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم na huyo hapa niko naye malaika ambaye kazi yake ni majabali tumilima muamrishe unachokitaka wataka afanye nini atakufanyia sasa hivi qala fanadani malakul jibali wa sallama alayhi akamwita malaika wa jabali wa majabali akamwita ya rasulullah akamsalimia thumma qala ya muhammad إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال الله أمسكي منينو يا وتواكك نمم ملائكة ومجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك نمولا واكو من تمميمي كوكوي اني امرش امرياكو فما شئت ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين أنا تشوكيتاكا ukitaka nitashika majabali mawili ni waponde hawa watu wa Taif katikati wote niwamalize nitawamaliza sasa hivi si kazi wallahi watu wanajeuri tu kimwona mtu anapojipiga kifua wewe una nini wewe huu malaika mmoja tu akitumwa achukua hivi tu <clears throat> ushakuwa rojo rojo una chochote wallahi alazim amwapigwa hivi kama vile wewe unavompiga mbu ukampiga hivi kisha ukamtafuta yuko wapi sio ndio mfano wako wewe alafu wajipiga kifua wafanyia madharau dini ya Allah na wengine hutusi na leo tumetokea na watu wa ajabu ambao dawa yao hakuna muumba wakipiga vifua vyao kisha wakimtusi yule aliyowaumba subhanallah ma arhamak ma ahlamak lakini angalia rehema za Allah na upole mtu aweza kuyafanya yote aona kama hafanyi chochote yani asema kuna lolote bwana Allahumma musta'an sasa binadamu mwanajipiga kifua wewe si chochote shekhi lakini kila kitu kimewekwa wakati wake siku utakapokamatwa ndio utajua utamtambua nani muumba wako siku ile utakapokamatwa na wakati huo haitakufaa chochote kuwa wajuta na waomba msamaha haitakufaa chochote usikwisha ushaondoka duniani huyu malaika amwambia mtume sallallahu alaihi wasallam kitaka bwana niwakamate wa, nitawapiga na majabari mawili hivi niwamalize فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا بل ممن ترجيا watatoka katika maungo ya hawa watu watu ambao watamwabudu Allah hawatamshirikisha na chochote wachana nao wawache tu nishawasamehe wachana nao angelikuwa wewe na mimi na wewe sasa tupi piga tena mpige kweli yule nini wewe kuna yule mmoja yule yule atakapokuwa kwenye kichwa yule ingelikuwa wewe wapanga pia kuna watu shekhe subhanallah yani angalia mtume sallallahu alaihi wasallam alayhi salatu wassalam na rifqa alikuwa nayo na rahma kwa umma wake alayhi salatu wassalam na mifano kama hii ni mingi katika sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam mifano yake ni mingi sana na bado hapa shekhi kuna mfano mwingine amehitaji kwa sababu ya wakati inshallah tutakuja kuendeleza katika kikao kitakachokuja idha ahyana Allah نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وبارك الله فيكم